Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 27, 1378 Ang kamatayan ni Pope Gregory XI Siya ang kahuli-hulihang Pransiskanong Santo. Dahil sa mga argumento kaugnay ng papalit sa Santo Papa, nagugat ang Great Schism. Bunso dito ng pagkakatatag ng grupong kontra sa Santo Papa na nagpahiwalay sa Western Christianity. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.